Jono antras laiškas. Vyresnysis išrinktai poniai ir jos vaikams, kuriuos aš myliu tiesoje. Ir ne tik aš vienas, bet ir visi, kurie yra pažinę tiesą. Dėliai tiesos, pasiliekančios mumise ir būsenčios su mumis per amžius. Su mumis bus malonė gailestingumas, ramybė nuo Dievo tėvo, ir nuo tėvo sūnaus Jėzaus Kristaus tiesoje ir meilėje. Aš labai nudžiugau radęs tavųjų vaikų, vaikščiojančių tiesoje, kaip reikalauja iš tėvo gautasis įsakymas. O dabar prašau tave, ponė, ne kaip rašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, kad mylėtume vieni kitus. O meilė tai vaikščioti jo įsakymų keliais. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios, kad vaikščiotumėte meilės keliais. Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie nepripažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir antikristas. Žiūrėkite, kad nepražudytumėte ką esate nuveikę, bet kad gautumėte visą užmokestį. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi ir tėvą, ir sūnų. Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šitokio mokslo, nepriimkite jo į namus ir nesveikinkite, nes kas jį sveikina, tas dalyvauja jo piktuose darbuose. Turėčiau dar daug ką jums rašyti, bet nenoriu to daryti ant papiruso ir rašalų. Aš tikiuosi pas jūs atvykti ir pasikalbėti gyvų žodžiu, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Tave sveikina išrinktosios tavo sesers vaikai.